saya nek dindemi wis wis saya lumayan rada seneng atiku ya muga-muga kabeh pinaringana slamet aja nganti ana alangan siji apa senajan to kuwi ana koleman seni seni kuwi kudu didandani sing apik dibangun awit isining seni kuwi dadi mas media dikersakake marang para bapak-bapak pimpinan yen kuwi uga dadi tuntunaning para kanca-kanca masyarakat mlane isi ning tembang lan girungan iso cocok karo situasi negara. Lho. Ning ana wiyaga sing nek forme iki ketok nglitas wonge brengos. Cok ngingu jenggot. Kuwi nek gerong anti tes kempul oh, sing dinten ki menggon kempul mane anggere ana gamelan digelar ki sing dipentroni dhisik dhewe kempule oh beda karo sing ngendang kuwi kendang ngono dasare wis kulinane kal kendang dadi arpa kendang telu ya trajang tur wonge wis sembodo gedhe dhuwur gedhe Iwa semono sing beda isih wah mbok ya kowe iki kaya karet Mbok arep ngopo kok kon kecanet sekarang jenenge wong bebrayan ki ya ngono ku. Ning sing cok ora kena dibestekke iki sing Betara Gono kuwi. Sing lemu kuwi cok ora kena dibestekke iki sok beda karo kanca-kancane. Kuwi do nek menyang bareng dadi nyandang dinas teko omah didelok kaya ketok rampah. Ora ya ngepi. Ora dhisik dhewe. Takoni kondik mau mampir teng sobeng. Ini senengane tok nengkono kan. Haru intang-inteng nurut topo kuwi. Ora tuku ya menginteng kuwi. Ini kok rumang saku omong ijen urano paedahin orang undang garing. Duduk nih, nenek. Reng, apa? Nenek. Ya. Lesung jumeng kilung Shroom Bani Maharaj, Namak Mahto iki apa ya iki Lah wong kene wis rampung le dolanane sik kukluk-kukluk-kukluk ora gelem nembang dhewe nempel-nempel Eh wong iki telimbangane ya iso dhewe engko ya iso genep loro telu repot rak geduwung golek tempilang Awang ah, kowe iki gebangeteng kok ana wong berjuang kok malah tok mau iki berjuang gelem ragat weh. Ha kok kowe ra oleh. Wis kurangane apa to? Wong iki nek lumrahe gelem menyang nek disambat. Aku iki gelem nyambat. Tenan nyambatke awakku. Tak perjuangake sing tanpa nganggo upah ning aku malah gelem biayani. <laughs> momen dolanane kok kawono wis reka-reka wae iki. Iki mau dolanan opo? Lesung jumenggelung ae bakong mrengkel ora kon juget eh, mau klakuk-klukuk-klakuk-klukuk. Ora sing muni utuk-utuk mau apa to? Eh, selekem aku iki sine ming kelembak cok. Tanggu ngigel nyiwara. Iki. Wis, ora utak-utuk. Tak kandhani reng aja njuk musuh-musuh bagong. seni kuwi sing apik ya nek gotong royong ngono kuwi kok yo malah dusoso. Dianggep nempel. Aku nek dienggo wong truwe apik. Lesung jumenglunge iki mau. Ha iya. Nek wong telu piye? Aku sing lesung jumenglung sru imbal imbalang ya kowe. Lesung jumenglung mangeter mangkung. Nah, sagung ngumandang ngebak isak jroning pradesan aku tok kowe tek agung dung vậy nè tọt tọt tẹt tọt tọt trường tọt tọt tẹt tọt tẹt tọt trường tọt tọt tẹt tọt tọt trường tọt tọt tẹt tọt tẹt tọt trường no bah nak ngene iki carane bersatu iki ha iya kowe iso lung beres urung-urunge beres kosong ta sulimbang-imbang kacang menglung kayang ngebaki dhisik urung dikebaki wis madung kayang acak kebaki embere kecemplung sumur ngebaki tembang ora kok pola oh iya ya ya wis aku lupa baleni tru uh. langsung jumengyung Lajung jumeng lu Mangan termangku Kebaik saiki Lah iya angumandang ngebaki sak jeroning pepradesan bum mendono hong bener ra iso nang kene minggat kono ora nang kene reget regeti gon lho kok nendang aku acak goni nang kono dhisik wah ya tak njukuk pitak <laughs> cek lemuni. Oh iya, iya. Ngumandang. Weh, kleru. Langsung jumenglung. Bisik dewe. Ayo. Langsung jumenglung. Seru imbal-imbala. Langsung mengatur mengumandang ngapain tak jadi tak jadi tak kleru meneh. Kuwi nek nang kula raiso. Yo, wah, jan wis lara awakku. Langsung jumenglung seru imbal-imbalan. Disaut. Oh. Saya <laughs> disaut kile nembang. Ora kok sirahku. Wah, kadang ora ngerti kodene kok ya kowe iki. aku tuturi tok ndak kamu amuk gareng timbang kowe ora cekat-cekat iso apik lan wak dongkelke watu sampuke kowe tuturi ya tru gareng jahat e <laughs> langsung jumenglung langsung jumenglung langsung jumenglung <laughs> langsung jumeng langsung jumenglung mangater mangkung mangater mangkung Nguman ngumandang ngumandang iki Nguman ngumandang ngebak isak jroning rang sing tap tap tek tek tap tap dung duk ora tap tap tek tek tap tek tek tap dung tap tek tek tek tap dung tak tek ah! mah dadi kintele barang. Mas sing jenenge Bagong ki mangkelke nembang ora iso lambe ki nek yong. Yo, kan wis. Hmm, wis lambe gomen denengane. Ana wong tuwa kok gomen. Mas sing jenenge Bagong ki mangkel ku nandi ndi mangkelke kok omong-omongane. Mulane karo Bagong ki kuwi sing sabar. Bagong ki wong tok dosa. Aja meneh kowe wong bapakne tok gamuk amuk e. Ini jenenge Bagong kuwi. Awit pakonono anger anak. Damuk-amuk sapa bapak mangkel kok. Main tak 300 sih. Amuk-amuk urek wonge. Nang gunung saren. <laughs> Aja kok areng wong tuwa ki arepom ni kaya ngapa kaya ngapa luputen areng wong tuwa ki ora kena cok jugetang ora kena nesu kuwalat kowe kuwalat apan nesoni yo mlarat ora yo mlarat ayo kuwi nek watake bagong kok ngono kuwi kowe takon mrene aku ora niat ming perlu atak jak umum-umungan nyocok kawruh wah wah <laughs> nyedak kawruh apa sing entuk cocokake. Laran kowe karo aku iki darine tuwa kowe ngono. Pancen kowe wong tuwa temenan, aku duwe unen-unen tegesno. Unen-unen kepiye? Tangkriman. Eh, kowe karo aku tangkriman sing bisa cocok karo kekarepan lan pedomane para kanca-kanca masyarakat. Ya kuwi kok kena kagawe meper marang kamurkane anak-anak. Cangkrimane ku. Heeh. Maksude apa? Isine dat sifat asmu pengal kuwi apa? Oh, kuwi nganu kuwi sasmita. Dat kuwi urip sifat wujud asma jeneng akeh telu kuwi diwaca. Wong urip sing mujudake uriping manungsa kudu bisa gawe jeneng lho. wong urip ana merca padha kuwi tenimbang tumindak sing ala tumindak o sing becik kanggo pitutur nang anak putu jalaran nek kowe sesuk mati tumindakmu bener-bener dadi tepo tulodo lan kono kowe kerumat matimu ngono tekan kowe sesuk dadi sekarang saben sak taun sepisan mesti kuwi disembah-sembah anak putumu lan isih didongengke iki mbiyen Pak Petruk iki diluti mbahmu iki tumindake ngene ngene ngene ngene ngono lha sing jenenge apengal kuwi pakartimu apengal kuwi pakarti ya pakartimu kuwi supaya tumindak sing bener budi luhur ora kena kementus ora kena glilingan ora kena dawen ngono you know. awet kowe nek tumindak sing bener dadi pengalaman awe oh, senajan ora ketok wong alam ning swara wis ana ra wong rasani wah petok tumindake apik temenan ane nek kowe cenanangan ana wong rasani ning yo ning rasane yo kowe petoke mbok gek modar ngono kuwi mengku karep kaya ngono mulane kowe tenimbangane tumindak sing ngono bener e tumindak sing sak becik-becike ngono sesuk kena kanggo gawe ninggali nang anak putumu Kowe nek upamane aku tu mindak kala mati ora kerumat. Eh. Ya kerumat ora ketane glundhuke kalen. Ning iso klakon iso kuburamu ora ana sing mbesiki terkadang mbangun wedhus barang kuwi. Kuwi nek bejo nek ora bejo maejane jebol nggodhok wedang. Kowe lah ya nek ngono ya mengku karep temenan. Mulane kuwi. Kuwi senajan to cangkriman mengku pitutur. Ya wis tak trima, ngetok cenek iki wong pinter. Aku tak cangkriman, nek pancen wong wis ahli rasa, heeh. Hmm. Cangkrimanku bedheke. Cangkriman apa? Tak takon. Wong mati kaya kok dadak ditangisi ben apa? Wong wis kebacut mati kok ditangisi? Nek kodhok kaya mati kok percile ora nangis? ngonoe kok bar mati sik diguyang didusi sing resik disabuni wangi nyuk dibuntel lawon putih menapa oh aku e goblok Le nangis siki rak mergo gegetunen wong maune ora mati kok mati ngono le ngedusi ben resik mulane tuladane dibuntel lawon putih ben kono diparingi pangapura karo sing kuwasa mergo le ketok sucine kuwi yuk nang kanan e bisa ketrima dipethuk wido dari 72 itu cari ki kabeh piro seketi kurang sawiji nek wong sejagat mati bareng apa man pitung puluh loro ya le mati aja susuan <laughs> aku ki ngayal kowe goblok kowe anek kowe sebabe apa nek wong mati kok ditangisi nggo praja-praja wangun-wangune nek wong mati ki kudu ditembangke tangis ngono Aku dah tak ditusi. Jalaran adus dewi uraisa. Wah. Oh. Cari ini ngelmu kasu nyatan. Apa kuih ndak ora? Wih tau waruh, mayat selulup-selulup. <laughs> Legono matu Omong-omongan wih waton bagong wih. Wih wih urung wih lah. Nek nak perungutang terimaku bingung ke meneh. Bingung ke sebabnya. Ono barang duwe sedulur ndek kakang duwe adi kok dheweke ora ngakoni nek ndek wong tuwa lho apa ya ndek kakang duwe adi ning ora ndek wong tuwa ora ora ngerti aku ngerti reng kewan yo duwe nek wong tuwa ula pisan yo duwe wong tuwa apa kuwi gong kuwi ora iso ora bayar nek kon bedheke bayar piro wis nih 50 nah Petruk iya. Akrungu ah, ora aku kowe. Krungu. Nih, ceket Yo. Kuwi apa kuwi sing duwe kakang jadi kok ora wong tuwa. Watu. Watu. Kowe lha di seket mung watu ya, Tru. Ha kok watu, wis takono tukang batu wis. Angger nggon sing sesak, mesti eh aku jukukno watu adine iki, rak ngono. nek sing nggon longgar aku jukukno watu kakangne iki ngono ana sing eh aku jukukno watu mbokne iki rak ra ana eblek iki ora urus kok nek omong-omongan memangnya pancen bagong iki kok sembrono kok ngono kuwi aku mantau perlu aku takon kowe karo aku biyen-biyene bisa tumita nomor sapa dhewe apa pancen awake dhewe iki anake kiyane Semar. Udu, bapak iki lak wong akon-akon. Mula to kowe kalah aku butuh aku ora mergo dadi anake bapak dhisik aku. Oh. Jan-jane Semar kuwi saka ngendi? Nek kuwi asli saka Surabaya. Hmm. Sing ngurun ki sang yang sedulure papat. Potogok, Wambilung, Semar, Betara Guru. Ngarah ngono. Sisang yang tunggal kuwi sing anak-anak padha menang dadi bapak kae putune menang. Oh. Anak padha menang kuwi sing peputra Nur Tanya. Hmm, ah, malah ngerti kowe. Lho aku wong tuwa kae. Anak ah, Nur Tayo kuwi sing peputra Sang Yang Sis. Sis Wiyaga Udu. tak giling. Nyusang yang sekwi sing peputro, Sayyid Anwar. Anek Sayyid Anwar kuwi sing anak-anak Sayyid Anwar. Weh. Apa kuwi? Ah wong tuwa ya. Anek Sayyid Anwar kuwi sing anak-anak kuwi mbokne. Anek mbokne sing anak-anak wudelmu bodong. Ngoyak wae. Wudelmu bodong sing anak-anak iki gong iki gong iki gong wangsulane sing anak-anak sapa Tril he kowe kok njemmeng iki kowe anake sapa anake Semar Semar anake sapa Sang Yang Tunggal Sang Yang Tunggal anake sapa anake oh kebalik iki aku kebalik anake sapa <laughs> wis kebalik kok doyak wae Kurut-urutane wong, kuwi wis tekan simbah udeg-udeg wis bingung. Nguncit wae. Dajal nek kowe tak takoni, werna loro we, mengko iso jawab omah aku Pak. Takon apa? Ndoke ro babon tuwa ndi, Tru? Tuwa ndoke mergo babon metas kondok. Ayo ada ditakku. Ndok sekopo. Oh iya ya. Tuwa babon, Gong. Babon sikopo. Podo wae kuwi. Arpo limang bengi limang dina kae mung dok babon dok babon. Menek nyoto kowe pinter, loro kuwi tuwandi, ndi? Pek engkomaku. Kowe tak go tak go nang kelurahan kowe engko tak konton, tondo tangan tak dol pomahmu. Iya wis tuwandi. ndi? Ndok karo babon. Tuwa babon, babon wis mlaku-mlaku kok ndoke urung. nah, iki. babon seko apa maune seko pasar biyen-biyen ndok aku ra weruh netes ya ayo mung arep menange dhewe aku nyuwun waton ra weruh netes Angger mumuang karo Bagong ming rusak to awakmu truk. Tenimbangane ming tunguk-tunguk anggur rek. Ayo do nenting gamelan kuwi karo aku seneng-seneng. dulanan ayo dulanan gendingan cak kumprus gending petruk gelem weh labrak waduh kaya ratu sabra labrak wong gobloke ngeteke nglaraso oh, gending sing kepenak utut manggung telok barang apik Suri, sore Mangga, monggo, monggo. Milu jeng rawi pun. Aceng betahaken rintang. Kulino tadi basi ya, monggo. Betahaken. Aku kira ya wangsulan. Wangsulan. Eh, Aki ki dulanan ya. gelar no kloso. Mono kaya. Jiraku sing ini kelasan bedah. Kowe muni sambal dadah. Jiraku. Jiraku. cacai mambu kowe pakake asu aku gemang gak loro ming oh gelem aku ngasune mati kowe guang kali kaline banjir tangsang ke pinggir sore sore ngono oh ya ya eh cayo eh Ipakak no asu Ya kula nuwun ngoten Doni Doni ngono. Kon gelarke klosoe kok ning nggon kirik wae sing dicepakke. Mulane awake lemu. Eh gelarke apa tru? Kloso. Kloso. Eh kelasane bedia. Eh tambah leng wedah. mangane makake asu wong aku e doyan iki ming nembang e mayo yele-yelan nganggar dolanan karo bakong isine ming mangkel to ora sang dolanan kok ngono kuwi nek perlu diiseni iseni dolanan karo dijogeti sarong jagung butut manggung kok ilang. Lho lah kene iki terus. Na na na. Ngono. Oh, Abang sarung jagung ki tulodo kok. Tulodo apa? Tulodo katresnaning putri karo kakung. Apa iya wantae piye to? Ngene iki to. Sarung jagung rasane kabut tantrisno. Lho. Are wangi korban jiwa raga mlaku adoh tan gresula watone sesandingan agawe sengtem atiku natyan munggang gunung ora wegah watone tansah sumanding ayo mung tansah eling sarung jagung rasane kabutan tresno yen ra weruh sedina kaya setahun tarung jagung abot rasane kowe ya bener nek tembang kidane mengkupi tutur ayo nek aku nek sing wedok seneng temenanan nek sing wedok sengit ya yen to weruh sedilit marake mangkel sarung jagung ora kok bojoku ora gek modar-modar entung entung entung entung entung tak endrine ora wong nembang dan penjahat. Aku yo tung tung entak endrine. Ngene tung, aku lak kanti ganti meneh ngene iki. Wong ini elek dilal. Ayo gek balik ke kutut manggung ndak ora mulih. Oh ya, men ditibak ikon. nong ni nong ni nong nan Sa pa ta ting kenduli pa si apa ora Kuwi tembang apa kuwi nek kok ngono kuwi Tembang kutut manggung kuwi sak iso-iso kudu cocok karo sintuan sin Ora me Ora kok ana tembang kok jopo do ting kenduli Po sida apa ora? Hah? Piye karepmu? Perkara sida lan ora nak tanggungane dhewe-dhewe. Kok kowe nyelo-nyelo. Kuwi dudu urusanmu ku. Pribadine sing gendulian. <laughs>